Դատական համակարգի աշխատողի օրվա արդիվ Արցախի նախագահ շնորհավորական ուղերձ է եղել։ Իրավիճակը նպաստավոր է, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծում տրվի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի կոչը ոչ իրավազոր է։ Կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի նոր տարվա անդրանիկ նիստը։ Ընթացիկ տարում Արցախում շահագործման կհանձնվեն 6 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ։ «Դուր ձերքդ պստլո» վեպի հեղինակը եւ «Կյանք ու կռի» ֆիլմի հեղինակներն արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների։ Արցախի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ է վերընտրվել Արթուր Թովմասյանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր դատական համակարգի աշխատողի օրն է։ Օրվա արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. Դատական համակարգի հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի դատական համակարգի աշխատողի օրվա արդիվ։ Մեր պետականաշինության գործընթացում կարևոր տեղ է հատկացվում դատական մարմինների գործունեությանը եւ դրա արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցերին։ Անկախ արհեստավարժ դատական իշխանությունը յուրաքանչյուր պետության ներսում իրավունքի գերակայության, օրինականության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանվածության հիմնակարն է։ Այդ իսկ պատճառով այսուհետ էլ անհրաժեշտ միջոցներ կիրականացվեն դատական համակարգի շարունակական զարգացման ու կատարելագործման, դատական իշխանության եւ դատավորի լիարժեք անկախությունը երաշխավորող կառուցակարգերի ներդերման, դատական իշխանության ինքնուրույնության եւ ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որ համակարգի աշխատակիցները կանեն հնարավորը իրենց արջև դրված խնդիրները պատշաճ մակարդակով լուծելու համար Արդարադատություն իրականացնելիս խստագույնս հետևելով օրենքի տարին ու ոգուն։ Պետությունը կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել դատական համակարգի աշխատողների աշխատանքային եւ սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման հարցերը։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու մեծագույն հաջողություններ ձեր կարեւոր ու պատասխանատու աշխատանքում։ Ասված է դատական համակարգի աշխատողի օրվա արդիվ Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Միջազգային հանրության դրամադրվածությունն Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ դրական է։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Ըստ նրա իրավիճակը նպաստավոր է, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտությանը խաղաղ ճանապարհով լուծում տրվի։ Վահրամ Բալայանի խոսքով ի վերջո Ադրբեջանը տեղափոխվելու է բանակցային ճանապարհով հարցը կարգավորելու հարթություն։ Ադրբեջանը վերջի վերջո հասկանալու է, որ ուժի միջոցով հարցը լուծել չի կարող, դա անհնարին է, ուստի փորձում է հարցը տեղափոխել բանակցային սեղան։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի ղեկավարությունն էր ժամանակին ներկայացրել, հնարավոր չէ եւ կրակել, եւ բանակցել։ Ադրբեջանին ոչինչ չի մնում քան բանակցել, եւ հենց դրա համար էլ Մամեդիարովը համաձայնել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի Գրասենյակի կարողությունների ընդլայնմանը, ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի կոչը ֆրանսիական կառավարությանը խոչընդոտելու Արցախի քաղաքացիների այցերին ոչ իրավազոր է եւ հանդիսանում է Արցախի հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների ու ազատությունների, մասնավորապես ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի կոպիտ ոտնահարում, նշել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Անի Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Արցախի հանրապետության քաղաքացիների անհատական եւ հավաքական իրավունքները հերքելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախի մեկուսացմանն ու արճակատման շարունակմանն ուղված Ադրբեջանի ընդհանուր ռազմավարության առանցքային բաղկացուցիչներից մեկն է, ինչը հակասում է հակամարտության կարգավորման տրամաբանությանը, որը հիմնված է մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի եւ դրանց պահպանման վրա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հունվարի 14-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1800 կրակոց։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 2018 թվականի համար բնապահպանության ոլորտում նախատեսված են մի շարք նոր ծրագրեր, որոնց մասին բնապահպանության նախարար Վազգեն Միքայելյանի հետ խոսել է մեր գործընկեր Բելլա Լալայանը։ Բնապահպանության ոլորտը նոր ղեկավարի նշանակման բնոր քաղաքականություն է ворթեգրել։ Արդեն 2018-ի համար գերատեսչության ղեկավար Վազգեն Միքայելյանը նոր ծրագրեր է նախատեսել նոր մոտեցումներով։ Խոսքը վերաբերում է ընդերքի ուսումնասիրությանը, մասնավորապես որոնողական աշխատանքներ կիրականացվեն Մարմարի հանքավայրերի հայտնաբերման, Արցախում պղնձի պաշարների արկայությունը ուսումնասիրելու, ինչպես նաև Պիտանի ավազային պաշարները գնահատելու համար կուսումնասիրվի կենթանական աշխարհի պոտենցիալը, այդ թվում աշխատանքներ կտարվեն որսի սահմանափակման ուսման եւ այն վերահսկելու մեխանիզմները մշակելու ուղղությամբ եւ այլը։ Խոսելով ջրային պաշարների պահպանման մասին Վազգեն Միքայելյանը նշեց, որ կիրականացվի մակերևույթային ջրերի մոնիթորինգ։ Կարգագետի ջրավակ ավազանում մակերևույթային ջրերի քանակական եւ որակական հատկանիշների փոփոխության հիմնական օրենաչափությունների գնահատմամբ, ինչը կնպաստի ջրերի վրա բացասական ազդեցության կախագետմանը եւ նվազեցմանը։ Իդեպ նշենք, որ խիստ վերահսկողությունը նոր նախարարի նշանակման Բարթենից կզգացել են որսի սիրահարները։ Անկանոն որս արգելված է, սակայն դա չի նշանակում, որ որսի սիրահարները կզրկվեն իրենց սիրելի զբաղմունքից։ Հարցի վերաբերյալ նախարար Վազգեն Միքայելյանը առաջարկում է երկու տարով հայտարարել մարաթորիա որսի համար ոչ թե դրամավորինի պահպանենք ինչ որ ունենք, այլ մենք այս երկու տարվա ընթացքում պիտի լուրջ աշխատանք կատարենք։ Դա վերաբերում է ստեղծել տարբեր շրջաններում կանոնավոր հիմնական որսահարթակներ, որտեղ կարող են այն սիրահարները, ովքեր ուզում են զբաղվել որսով, կատարել այն։ Կենթանական աշխարհի հանդեպ հոգացությունը բնապահպանների կողմից դրանով չի սահմանափակվելու նախատեսում է ստեղծել գերային հարթակներ, կենթանական աշխարհին է վերաբերում, տեղադրել աղկոտներ, խոտկարներ, կերամաններ, կենթանիները կերակրելու համար։ Այս ծրագիրը ենթադրում է իրականացնել ոչ բարենպաստ սուրտ եղանակային պայմաններով ձմեռային շրջանը հատկապես։ Արդեն իսկ խստացվել են նաև ծառահատումները։ Անցած ամիսներին նոր նախարարը անձամբ շրջել Արցախի անտառներով, ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել սեփական աչքով, քան 100 անգամ լսել։ Իսկ Վազգեն Միքայելյանը տեսածը ամփոփում է երկու խոսքով. ահավոր է, պետք է կանխել։ Անխնա ու անկանոն ծառահատումների կանխման քաղաքականությունը մշակելու ուղղությամբ ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Ըստ ամենայնի մոտ ապագայում ցանկացած անօրեն հատված ծառի համար խիստ պատասխանատվության է ենթարկվելու այն իրագործողը։ Իդեպ նորանշանակ նախարարի ուշադրությունից դուրս չի մնացել նաև շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հարցը։ Այս ուղղությամբ նախատեսվում է Արցախի հանրապետության տարածքի կոշտ կենցաղային տափոնների ուսումնասիրության միջոցառումների ծրագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է Ստեփանակերտ քաղաքի, Ասկերան քաղաքի, Շուշի եւ Մարտունու շրջանների տարածքներում գնահատել կենցաղային տափոնների կառավարման համակարգի ընթացիկ վիճակը, արդյունքում հնարավոր կլինի ստեղծել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման միջազգային չափանիշների բավարարող ինտեգրված համակարգ 2018-ին բնապահպանության ոլորտը կստեղծի երկու նոր պետական ոչառևտրային կազմակերպություն՝ կենսավոլորտային պոակը, որի մեջ կներառվի Կովսական արքելոցը եւ Սոսինների պուրակ արքելավայրը, եւ եւ ազգային պարկ անունը դեռ չունենք, կարող է լինի Մեծ Արցախ կամ Կանաչ Արցախ կամ Հաղթանակ ազգային պարկ։ Ազգային պարկը նախատեսում է հին անվանումը կա Կղկզ Լենա Շղթայի 4 կողմը, որը նաեւ ընդգրկում է Աստիրանի, Մարտակերտի, Շաումյանի, Քաշաթաղի, Շուշիի շրջանները։ Բելալալայա այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեկ կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի նոր տարվա անդրանիկ նիստը։ Օրակարգում իթիվս այլ հարցերի ներառված էին քաղաքային համայնքի 2018 թվականի բյուջեի մասին եւ 2017 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին նախագծերը։ Ինչպես ընդգծված է Ստեփանակերտի քաղաքապետի 2018 թվականի բյուջետային ուղերձում, քաղաքի զարգացման հիմնական ուղղությունները միտված են լինելու մայրաքաղաքի բնակչության կենսապայմանների բարելավմանն ու հարմարավետ միջավայրի ձևավորմանը, Ստեփանակերտ քաղաքի կառուցապատմանը, յենթակառուցվածքների զարգացմանը եւ քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացմանը։ 2018 թվականի առաջնահերթությունների թվում կլինեն ջրամատակարարման, ջրահեռացման, աղբահանության, սանմաքրման, բարեկարգման եւ կանաչապատման ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը, բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգումը, խաղահրապարակների շինարարությունը, ինչպես նաև հենապատերի եւ աստիճանների վերանորոգումն ու կառուցումը, յենթակառուցվածքների բարելավումը եւ զարգացումը, քաղաքի տարածքի համաչափ զարգացման ապահովումը, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի եւ տանիքների վերանորոգումը, սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավումը։ Նիստում լսվել է նաև Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2017 թվականի տարեկան բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը։ Քննարկումների արդյունքում ավականին հաստատեց քաղաքային համայնքի 2017 թվականի բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը։ Արցախի էներգետիկայի բնագավառում 2018 թվականին նախատեսվում է շահագործման հանձնել 28.5 մեգավատ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ եւ 161.7 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրակայանի միջին տարեկան արտադրանքով 6 փոքր հիդրոէլեկտրակայան։ Այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի բաժնի պետ Հայկ Ավետիսյանը, հավելելով, որ ներկայումս Մարտակերտի, Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջաններում ընթացքի մեջ են եւս 5 փոքր հեկերի կառուցումը 20 մեգավատ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ։ Նրա խոսքով ներկայումս Արցախում գործում է 16 հեկ։ 2018 թվականի հունվարին ուժի մեջ մտած Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր մաքսային օրենսգիրքը հունվարի 1-ից Հայաստան ներկրվող շուրջ 226 ապրանքատեսակների համար փոխել է մաքսային դրույքաչափերը, որոնցից 17 անուն գյուղատնտեսական ապրանքատեսակների համար 2017 թվականի համեմատ գները նվազել են 2.5%-ով, իսկ մնացած ապրանքատեսակների համար աճել 1-ից 4%-ով։ Այս մասին ասել է Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի տնտեսական զարգացման վարչության պետ Բելլա Պետրոսյանը, ավելացնելով, որ հաշվի առնելով, որ ապրանքների ներկրումն Արցախ ամբողջությամբ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսատների միջոցով, բնականաբար այդ դրույքաչափերի բարձրացումը կատարվել է նաեւ Արցախում։ Մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցներում գործում են բուֆետներ։ Իսկ որոշ դպրոցներում, որտեղ կան նախադպրոցական խմբեր, նաև ճաշարաններ, ինչ սնունդ է մատուցվում հանրակրթական դպրոցների բուֆետներում եւ ճաշարաններում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ընտրելով այնպիսի դպրոց, որտեղ բացի բուֆետից կլինի նաև ճաշարան, մենք այցելեցինք Ստեփանակերտի համար 10 հիմնական դպրոց։ Կրթօջախի բուֆետի պատին փակցված տեղեկագրով, որը տրված է առողջապահության նախարարության կողմից, ցանոթանում ենք վաճառքի ենթակա եւ արգելված սննդատեսակներին։ Որքան էլ զարմանալի է, բուֆետներում թույլատրված սննդատեսակների ցանկը շատ ավելի մեծ է, քան արգելվածներինը եւ ներառում է այնպիսի ուտելիքներ, ինչպիսիք են պոպկորնը, թույլ գազավորված ըմպելիքներն ու երշիկեղենի լայն տեսականին, ապխտած ու մանկական երշիկներ, սարդելներ ու նրբերշիկ։ Դպրոցի տնորեն Անահիտ Հակոբյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իրենք պահպանում են սահմանված նորմերն ու պահանջները թե ճաշարանում դպրոցի եւ թե բուֆետում արգելված է գազավորված խմիչքներ, ձեթով պատրաստված կարկանդակներ, բանետը արգելվում է բերել։ Արգելվում է բերել, բայց կարելի է տեղում պատրաստել։ Տեղում կարելի է պատրաստել, բայց մենք բուֆետում կոնկրետ չունենք նման պայմաններ տեղում պատրաստելու համար փոքրիկ է, եթե դպրոցը վերանորոգվի, հարմար լինի, տեղում կպատրաստվի։ Տվյալ պահին կոնկրետ բուֆետի սանդամաթերքը այդքան առաջ չէ, քիչ չէ կիսաֆաբրիկատները պատրաստի վիճակում գներնել համարյա շուկայականի հետ համապատասխանեցված։ Դպրոցի շենք մտնելիս արդեն զգացվում է ներքերշիկի հոտը, որ տարածված է ամբողջ շենքով։ Երևում է, որ նման կարգի ուտելիքներ է պատրաստում, արդյոք այդ նորմալ է։ Հոտի տարածումը նորմալ չի, կաշխատենք, ասեմ, կփակեն, կաշխատենք, որ չլինի, բայց ինչ վերաբերվում է այդ նորմալներին, դրանք պահպանած է մակնիշները, բանը լրիվ բեր վերած համապատասխանեցված են ստանդարտ կա մեր սննդի անվտանգությունը եկել է ստուգել է նորմալ է լրիվ եւ էստեղինը եւ ճաշարանինը իսկ եկամուտները որ ստացվում են բուֆետից դրանք դպրոցին են դա թե մասնավոր բիզնես է չէ աձիա մեր բուֆետը բայց բուֆետի այդ վճարած հարկը հետ վերադարձվում է ոչ եկամտահարկը վարձավճարը վարձավճարը որ մուծում է դա օգտագործում է դպրոցի կարիքների համար Ինչ վերաբերում է ճաշարանում մատուցվող ուտելիքների գնագոյացման քաղաքականությանը, ապա Անահիտ Հակոբյանի խոսքով տարեկան 1 միլիոն դրամի շեմը գերազանցող սննդատեսակների մատակարարման համար սահմանված կարգով անցկացվում է մրցույթ, որի հաղթողն էլ իրականացնում է մատակարարումը, իսկ ավելի նվազ արժեք ունեցող ապրանքատեսակները ձեռք են բերվում անմիջապես արտադրողից, նախապատվությունը տալով տեղական արտադրությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 22-ից 24-ը աշխատանքային այց կկատարի Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ եւ Ստրասբուրգ։ Հանրապետության նախագահն այսի շրջանակներում հունվարի 22-ին եւ 23-ին հանդիպումներ կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի, ազգային ժողովի նախագահ Ֆրանսուয়া դե Ռյուժիի, ինչպես նաեւ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական ապարքևներով ապարքեվատրել է Հայաստանի մշակույթի, ճարտարապետության, գիտության եւ կրթության ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչների։ Հայաստանի Հանրապետության պետական ապարքևի արժանացավ ժամանակակից արձակագիր Գուրգեն Խանջյանը, դուր ձեռքդ պստլով վեպի համար։ Պետական պարգևների արժանացան նաև կոմպոզիտոր Էդվարդ Հայրապետյանը, ֆիզիկոս Համլետ Ավետիսյանը, Կյանք ու կռի ֆիլմի ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանը, բեմադրող օպերատոր Վահագն Հակոբյանը, դերասան Սամվել Թադևոսյանը, պրոդյուսերներ Ռուբեն Ջաղինյանն ու Կարեն Նազարյանը։ Մարզասերների համար երեք Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Արցախի ատլետիկայի ֆեդերացիայի հերթական նիստը։ Նիստին բացման խոսքով հանդես է եկել Ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Նա իր ելույթում ներկայացրել է ֆեդերացիայի կատարած աշխատանքները, խոսել անելիքների մասին, ներկաների հետ քննարկել ատլետիկա սպորտաձևին վերաբերող հարցեր եւ դրան խթանող մի շարք միջոցառումների կազմակերպման մասին։ Նիստի անդամներն ընտրել են Արցախի ատլետիկայի ֆեդերացիայի խորհրդի 15 հոկանոց կազմ, վերստուգիչ հանձնաշողովի նախագահ Քարտուղար Ֆեդերացիայի նախագահը վերընտրվել Արթուր Թովմասյան, իսկ տեղակալ Արթուր Արստամյանը։ Նիստի մասնակիցները բավարար են գնահատել ֆեդերացիայի 1 տարվա կատարած աշխատանքները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավային քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 ցելսիուսը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։